خب بسم الله الرحمن الرحیم باب ما یتبع اصله فی البیع باب چیزی که تابع اصلش هست در فروش و اذا باع باع ارضا تبعها فی البیع كل ما اتصل بها من اصل ثابت كالبناء والشجر و زمانی که فروخت زمینی رو تبعیت میکنه در این معامله هر چیزی که متصل به اون زمین هست از اون اصلهایی هایی که ثابت هستن مانند بنا خونه درش هست یا درختی درش هست ولا يتبعها كل ما كان مستودعا فيها من زرع او حجاره اما تابع زمین نیست در این معامله آنچه که ودیعه هست در این زمین مثل زرعی ها کسی دیگه اونجا اومده چیکار کرده زرع یا سنگ درش هست یا چی درش هست وللبائع استیفاء الزرع الى الحصاد و قلع الحجاره میگه بایع باید اون زرع تحویل بگیره تا وقت حسادش و همچنین سنگا رو باید جمع کنه بکنه وللمشتري الخيار ان استضر بهما ما لم يعلم مشتری هم حق خیار داره اگر سبب ضررش بشن این چیزا البته اگر ندانسته باشه اگر ولو كان المبيع دارا تابعها من ابوابها ما اتصل بها دون من فصل عنها اگر اون چیزی که فروخته بود خانه بود قبلا ما بحث زمین رو خوندیم الان رسیدیم به خانه میگه تبعیت میکنه در این معامله اون دروازه هایی که متصل به اون خانه هستن نه اون دروازه هایی که ازش جدا هستن ولو کانت دابتن تبعها نعالها اگر اون مبی اون چیزی که فروخته شده کالا دابه بود نعلش تابعش هست دیگه اون نعل دابه هم جزو معامله اند ولا یتبوها سرجها ولا لجامها اما پالام و اون لگامش میگه در معامله داخل نیستن تابع نیستن ولو كانت جاریتا عليها حلی و لباس تجردت من جمیعه اگر اون مبی جاریه بود زیورالات برش بود و لباس برش بود تمام اینا ازش برداشته میشه و علی المشتری ان يأتيها بما تستر به اورتها و بر مشتری است که لباسی که عورتش رو میپوشه بیاره ولو باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المشتري اگر برده ای رو فروخت و همراهش مال بود اون مال مال فروشنده هست مگر اینکه مشتری شرط بکنه آقا این مالش مال منه در غیر این صورت مال فروشنده است ولو کان شاتو ولو کان شاتو ذات حمل تبعها حملها اگر ولا يتبعها ولدها اگر اون مبی گوسفند بود میگه و بچه تر شکم داشت اون حمل تابعشه ولی اگر بچه ای به دنیا آمده داشت اون بچه تابعش نیست ولو كانت مصراتا تبعها لبن تصریتی اگر گوسفند مسراتی بود گوسفندی بود که شخص چند روز اونو ندوشیده بود تا شیرش جمع بشه و زودتر مردم اونو بخرند خاطر فریب میگه اون شیر تابعه هست تابعه همون گوسفنده و هو عیب یردها المشتری به الى مدت ثلاثت ایام و البته این عیبی هست که مشتری میتونه برش بگردونه به خاطر این عیب تا سی روز و یرد معها ساعا من بر بدلا من لبن التصلیه و همراه با اون گوسفند مسرات یک سا از گندم به جای اون شیری در پسانه بوده بر بگردونه فان عدم ما فما يقوم مقامه في زكاة الفطر اگر گندم گیرش نیومد اون چیزای دیگه که جانشین گندم میشن در بحث زکات فطر که میتونه شخص به فقرا بده اون چیزو به جای اون شیر بر میگردونه و کذالک البقر و الناقه حکم گاو و شطور هم این هستن در بچهشون هم و در بحث مسرات هم حکمشون همینه ولو باعه ارضا ذات نخل او شجر و فيها ثمر أغفل شرطه فهو إن أبر وللمشتري إن لم يؤبر أجر فروخت زميني رو كدرش نخل بود يا درخت بود و اون نخل و درخت سمر داشت و غافل شدن از شرط اون موقع معامله که آیا این میوه ها مال مشتری غافل از این شد که آقا میوه ها مال منه میگه اینجا شرط نگذاشته بودن سمر مال فروشنده هست اگر تعبیر شده باشه نخل اگر تلقیح شده باشه اگر به قول خودمون ایوار داده شده باشه یعنی از نر گرفته باشن دو به ماده لقاح کرده باشن باله ولی اگر چنانچه نخل تعبیر نشده بود آه لقاح نشده بود اینجا دیگه مال مشتری سمر و تعبیر ان یتشقق طلع النخل تعبیر هم میگه اینه که طلع نخل اون شکوفه نخل باز بشه و از نر داخلش گذاشته بشه تعبیر نه شجر دیگه چیه و ینعقد ورد الشجر و مال درختان دیگه این است که اون شکوفش تبدیل به میوه کوچک شده باشه اگر تبدیل به میوه کوچک شده بود مال فروشنده هست اگر نه که مال مشتریه فسوى التعبير أن يتشقق طلع النخل وينعقد ورد الشجر مال النخل كده تعبيرش مشخصه مال درخت هم توضیحش داد و اذا بتاع نخلا فاثمرت زمانی که خرید نخلی رو و اون نخل چیکار کرد سمر داد خرید نخلو نخل اومد و سمر داد او ماشیه فنتجت یا خرید حیوانی رو اون هم بچه داد ثم رد ذلك به ابن سپس این نخل یا اون ماشیه رو اون حیوان رو باز گردون به خاطر عیب فله مستغل من ثمرت او نتاج میگه برای شخص هست یعنی برای خریدار هست اون فائده ای که گیرش اومده از ثمره یا از بچه دیگه میشه مال خریدار میشن چرا لأن الخراج بالضمان زیرا خراج به ضمانه زیرا اگر چنانچه تلف میشد زامن کی میبود همون میشد حالا که هم چیزی گیرونش اومده ماله خودش باشه